duasceno en la Ra. passi tra la sep pordoi. Nun ni trovigas en la salonego de la ĉiopova Rigardu! Apud li estas la sancta iugisto, la brilanta Maat kun sia pesilo. La pestvizaĝa dio en la alia flanco, estas la malica Set. Ne timu lin! li ne capablos nulligi viain sepatestiloin subscribitain de sep pordo gardistoi. Sed, sed, cio ocasos se... Silentu! Tu ec parolos ra! babilanta mahat vi povas comenci la iuc ceremonion. Dankon al vi, Gio Bovara, mi petas ricevi la attestiloin de la du candidatoi. La candidatoi petas che on iugiu ilin cune, char ili volas condividi la saman sorton. Consentite! consentite ven la separ estilo i subscrivitai de la portogardistoi ne vidu lauti uci documento a ita kai rada mescantis kai po mis ant la magia porto capablis transpassi la concernain pordoin. Atestas priti o la porto gardistoi haut auscultulo cae brisca resulo. Pli rapide, pli rapide. Segve la porto gardistoi music vaporulo cae music flor flarulo attestas pri tio che aida kai rada mes tantis un bon odorai flor arrangioi antau la magia porto de ci danzado kai la magia porto de ci e la arom arto gis ili ai corpoi e essenzoi capablis traspassi la concernain pordoin. Pli rapide, pli rapide! Ien alia documento attestanta che aida cae radames ornamis mascoin qui un ili surmetis por declami eblis transpasi la concernain pordoin subscribas la pordo gardistoi frost music vidulo kai ali formigiulo pli rapide pli rapide la lasta estilo informas nin che a ida kai rata mes va is bon ustain u coin antau la magia ordo de Ciela u irado gis ili ai corroi capablis transpasi la conternan ordo subscribas la ordo gardisto cant mangiulo Bone, la sep estiloi validas, ni aurigu la ceremonion. Halti gula ceremonion. Citi e o comploto. Citi ocasas o herrezo. Tranquiligiu set. Tranquiligiu ciu comploto, ciu herrezo. Citiu herrezulo citiu fripono, citiu malbenita clauno bes, grrrr, audacis mal respecti la sanctain in pri la subgrundai pub spectacloi. Mmm, mi havas pruvoin mi filmis cion per mia ciela filmilo. Ciu vere? Sed cion faris bes sen mia scio? Bes primocis la neshangeblain legioin pri la glora chiro de sen fina liberezzo li intermixis la sancta in sub cun la sancta sur legioi in legio mi kai ciuin subgrundain pub spectacloin antau la sep pordoi. Ili estis gaiai, crrrr, musico plenai, similantai surgrundain spectacloin. Ha ha ha ha ha ha! Tu vere! Ha ha ha! Li volis nur serci via mosto. Mia eterna tasco estas distri dioin cae homoin. Li volis serci! Crrr! Li confesas che li heresis! Crrr! Li confesas! Crrr! Ha, ha, ha, ha, ha, ha! Crrr! Bes subacetis la sep gardistoin qui shinigis ne rimarchi la herreson. Mm, mi postulas justezon. Mm, mi postulas punon por la senhonta claunaccio. kai cae punoin por la sentaugai por dogardistoi tranquilligio set, bes faris amusan scherzon, jen cio. Li faris contraulegian scherzon. Silentus et, suficias. Mi estas la cio povara, la sun dio, la leg faranto. Mi povas shangi da in lau mia placio et nun, et functio sulla opa pordo andau la soilo de la huge salono